тут святое разбураецца в матэматыку, а веліч узрастае дзякуючы простаму збегу лічбаў. Чырвоны гэта значыць святочны лісток календара заварожвае. Напрыклад, сённяшні дзень 22 сакавіка у адрыўным календары родны край чырвоны раптам збівае з панталыку памятная дата 55 гадоў назад гітлераўцы знішчылі беларускую вёску хаты але наступны запіс амаль залагоджвае парадокс сёння саракі праваслаўны дзень сарака пакутнікаў Праўда, чырвоны лісток не таму, а таму, што сёння нядзеля. 25 сакавіка у родным краі дзень звычайны, будзённы, чорны нягледзячы на тое што спаўняецца як напісана восемьдесят гадоў дня абвяшчэння беларускай народнай рэспублікі уршце пачынаеш разумець што кожны каляндар гэта адбітак свайго часу з усімі ягонымі парадоксамі і недарэчнасцямі спаленая разам з людзямі хатынь на святочнай старонцы а стварэнне першай у гісторыі беларускай дзяржавы на старонцы будняў разам дарэчы з каталіцкім дабравешчаннем крыху пазней тэму лічбаў якія заварожваюць працягне зміцер бартосік у рубрыцы прыватныя рэчы а адкрые сённяшнюю вострую браму сергей харэўскі які выбраўся ў паход па менскіх выставачных галерэях Thank you. краявід. Узімку і ўлетку, удзень і ўначы, з вакна і на вуліцы, у вёсцы і ў горадзе нас атачае краявід. Справа і злева, з вострыя брамы і з вышыні птушынага палёту. гістарычны прыменскай епархіі у якім зберагалася чароўнае блакітнае ўспенне якое расейцы адступаючы звезлі ў сваю трацякоўку і музей земскі у якім экспанаваліся розныя краязнаўчыя цікавосткі у невялічкім музеі мужчынскай гімназіі перавахоўваўся апошні менскі кракадзіл злоўлены татарскімі дзецьмі на беразе нямі мастацкія выставы проходзілі дзе прыйдзецца у банках клубах прыватных домах для мастацкае жыцця ў менску бракавала публікі хоць я не бракавала наогул у менску было 10 кінотэатраў эден адеса москва 84 гады таму круцілі і кінахроніку адплыцця тытаніка якая сканчалася тэкставым аповедам пра ягоны конец под акампанемент віртуоза тапёра назіраць за чужой трагедыяй у далёкім ніколі не бачаным акеане заўсёды больш прыемна чым рабіць уласныя высновы з уласных трагедый вядома мастакі ў менску нараджаліся крыху мастакоў менску вучылася і шмат мастакоў праз менск праязджала з расею і ў еўропу а часам і назад а публіка мастацтва вымагае ад публікі шмат апроч пэўнага запасу культуры яшчэ разняволенага ўяўлення волі пэўнага кола людзей. Мск пераднём волі куток не тое, каб цемнаты, не тое, каб глухі, наадварот, куток сустрэчаў і развітання, вакзальны перрон, все мімаход, все мім. З дня волі все стало по-іншаму. Беларусь назвалася домам. Тая пары мінула 80 гадоў. За гэты час у Менску адчыняліся карцінныя галерэі, мастацкія салёны і грунтоўныя музеі. Сонечным сакавіцкім днём пасля шчодрага снегападу я выбраўся папоўніць сваё ўяўленне пра мастацкае жыццё сталіцы. У палацы мастацтва адбывалася выстава славянскіх гарадоў немеркнущы венец. Ядро выставы беларускія савецкія клясыкі савіцкі кудрэвіч рагалевич кудрэвіч ці то нешта зблытаў ці то не дачу але выставіў не зусім новую і зусім не славянскую рэч. Венгрыя, старыя дамы. Нешта балючае выставіў і Рагалевіч пад назовам набалела. Ну а мэтр Савіцкі парадаваў візітам, палатном з няясным змрочным падтэкстам. Сваёй мізантропіяй карціна відавочна дысанировала сярод чыста славянскіх зыходаў, закатаў, вясёлкаў, гаёчкаў, лясочкаў, панавезеных з некаторых брацкіх гарадоў рассей. 120 славянскіх твораў на перабой прачаліся ў аптымізм. Карцінаў са словам вясна аж 15. Але нехта і арыгінальнічаў, вось калі ласка. Грачы прилетелі. Не, не Саўрасова, а нейкая брыта з Владимира. Далей болей. Избушка времянка, яблони Есенины. Родина моя Орловщина. На родине и С. Тургенева. Дуб, лакированная действительность. Не забывают браты и исконную веру. Треть картину займаюць праваслаўныя церквы і хоць бы іхныя макаў. Калі я сыходзіў, то пачуў рэха ўласных крокаў бязлюднай зале. Затое пазней, праз тыдзень, храм мастацтваў загуў як пчаліная борт. Весь палац, шедевр архитектуры развитого социализма, заняла многоотраслевая выставка «Бизнес Польши». Редкая тяга до пригожа. Людскі вір я назіраў траецкім прадмесце. нехта вырашыў пазнаёміць з беларускім мастацтвам міністра обороны рассіі кулікова тут у будынку былое сінагогі размяшчаецца галерэя фірмы жильбел якая экспануе то жывапіс то жывых трусоў розная масці на гэты раз дэлегацыя 40 чалавек разглядала палотны 40 мастакоў на працягу 40 хвілін кулікоў пахваліў беларускіх мастакоў і неўзабаве У Траецке ізноў засталіся адно аматары піва. Хутка ў сінагозе будзе выстава экзатычных земнаводных. Кожную вясну гэткая выстава збірае процьму бацькоў цікаўнай дзятвою. У галерэі галтворчы пераўлік. Галерэя мастацтва зачынен, можна на які сандзе. А вось ва ўправе БНФ дзверы распахнуць. Тут праходзіць выстава, прысвечаная 160 годзю Кастуся Каляновка якая складаецца з твору вядомых мастакоў, анансаваных у прэсе, якія можна было раней пабачыць на выставе дзегадовыя даўніны. Бадай тут не будзе публікі, а дзе ж публікі у кіно як і 80 гадоў таму. У тым жа кінотэатры Москва праўда ён сёння іншым будынку. А што іх хвалюць,ё той жа тытань і вусцішны апоз пра чужую трагедыю. Усё, што было здабыта тут культураю альбо здавалася здабытым растала раскісла як ашмоткі старых афішу паблякла і прапала беларускасць з вуліцаў і з вусна апусцілі галерэі кнігарні все вяртаецца на першы пункт адліку ўласнай гісторыі і сённяшні менск як і 80 гадоў таму ізноў чакае свайго дня у дня волі сергею харэўскаму кінулася ў вочы тое што сёння менская публіка абмяркоўвае новы амерыканскі фільм тытанік тэма размоваў тая самая што і восемьдесят гадоў таму міцер бартосік таксама не стрымаўся і паглядзеў шырока разрэкламаваную стужку і ў ягонай свядомасці угодкі бнр спляліся з тэмай тытаніка чаго тут болей каляндарнага супадзення ці пошуку ў сусветнай гісторыі раўназначнага здарэння. Прыватныя рэчы. З пачутага, убачанага, прачытанага мы штосьці засвойваем, а штосьці не. Здаецца аднаму Богу вядома, чаму нейкая зусім неістотная навіна застаецца ў памяці на доўгія гады а нешта вельмі важнае нават не затрымліваецца ў галаве. Гэтак мы прысвойваем, прыўлашчваем, прыватызуем свет і ягоную культуру. З'явы падзеі ды імёны, якія спыняюць на сабе ўвагу, складаюць змест нашай рубрыкі, прыватныя рэчы. Сышоўшы ўвечары сёмага сакавіка на станцыю метро акадэміі навук, я быў уражаны карціную што адкрылася мне под зямлёю карціную што вельмі ж нагадвала провады на фронт а дзе ж яшчэ я мог бачыць толькі заплаканых дзявочых вачэй і падкрэслена сворах твараў іх кавалераў дзяўчынкам явно падабаўся працэс слёзапралівання як і іхныя хлопчыкі атрымлівалі неапісальнае задавальненне ад нагоды задэманстраваць мужнасць скідзіцы пацяжэлі вочы пастальнелі а Рукі на дрыготкіх дзявочых плячах наліліся цеплынёй. Вось-вось падыйдзе цягнік, і яны развітаюцца назаўсёды. Цягнік падышоў, все селі і паехалі. І едучы сярод гэтых слёзаў, эмоцыяў і жарсцяў, я так і не мог уцяміць, што з імі з усімі такое адбылося. Пакуль нічы голас не прамовіў. Очань трогательнае кіно, пачты как белый бім чорнае ухо. Да мяне нарэшце дайшло. У кінотэатры октябрь адбылася доўгачаканая прэм'ера тытаніка напэўна няма чалавека а ўжо пасля апошняй прэм'еры не будзе дакладна які б не ведаў што гэта быў за карабель да якіх берагоў ішоў і колькі чалавек загінула і колькі яшчэ будзе праліта дзявочых слёз нягледзячы на тое што як высветлілася сусветны акіян ведаў і большыя трагедыі і людзі гінулі не толькі ў нейтральных водах але які прыгожы міц думаю камерон не апошні хто звяртаецца да яго і справа тут не ў грашах людзі любяць страшныя прыгожа расказаныя казкі дзе бутафорская кроў выклікае прыемныя слёзы і на танных эмоцыях захоўваецца памяць пра прыгожую чужую беду але у маёй краіне яшчэ ёсць людзі якія не ведаюць што адбылося двадцать пят сакавіка праз шесть год пасля трагедыі тытаніка і што самому цікава гэты факт не выклікае ва мне канвульсі ў бяссілля нават напярэдадні восьмігоддзя нашай галоўнай даты памятаю як мяне заводзіла абыякавасць маіх сяброў напярэдадні семьдесят пятых угодкаў бнр аб якой казалі газеты плякаты нават тралейбусы тады былі размаляваны ў гонар свята але свята тады ў мяне не было таму сёння ў мяне няма жадання абгрунтавана даказваць велічыню той далёкай падзеі тым каго гэта не абыходзіць мне ёсць ім гэты дзень не не адсвяткаваць толькі адзначыць непрыгожыя машыны ніколі не ўздымецца ў паветра казаў авіяканструктор роберта бартіні двадцать пятое сакавіка занадта прыгожая лічба каб зацерціся ў самай нецвёрдай памяці двадцать пять у дзень пазначаны такой запамінальную лічбаю добра падводзіць рахункі і ставіць кропкі над і Зрэшты яны ў 18 годзе былі расстаўленыя, і кроў пралівалася сапраўдная. І не віна тых, хто паставіў на гэтую лічбу сваё жыццё, што нехта не заўважыў велічыню стаўкі. Гульня працягваецца, можа нават толькі пачынаецца. 80 лічба небяспечная для людзей. Для ненароджаных мітаў гэта пытальнік всім тым, хто ў здыме кілішек з воклічам жыве добра прачнуцца 25-га і пабачыць над краіну і вясёлае надвор'е і не хадзіць ні на якія мітынгі пашпацараваць па горадзе зазіраючы ў вочы мінакоў у небеспадстаўнай надзеі натрапіць на погляд ва унісон сустрэць сябрава якога все нармальна прапусціць з ім пакілішку за жыццё пасля запрасіць сяброўку на тытанік і надзівіўшыся кіношнай смерці супакоіўшы паненку патэлефанаваўшы маці працягваць жыць змітер бартосік вярнуўся з прагляду новага кінафільма тытанік нібы з неразбярыхі першай сусветнай вайны з тагачаснага менску у якім толькі што заявіла пра сваё нараджэнне новая краіна пнр Thank you. брама беларускі культурны кантэкст два стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец Аднак вернемся да календара, з якога мы пачалі сённяшнюю перадачу у чалавека знаёмага з гісторыі акт абвяшчэння незалежнай беларусі двадцать пятого сакавіка выклікае амаль фізіялагічную рэакцыю сціскаецца сэрца да горла падступае камяк ледзь не закладвае вушы нібы стаіш на самым краі небасяга або ставіш на карту жыццё літаральна па днях і гадзінах фантастычная ідэя небывалая ў свеце дзяржавы выспявае ў бясконцых спрэчках людзей якія ўзялі на сябе ўсю адказнасць за лёс мільёнаў і ўрэшце ідэя матэрыялізуецца перамагае псіхалагічнае адчуванне павінна нагадваць стан парадзіхі хочацца крычаць бо ўсё на свеце перапаўняе цябе боль і радасць у перамежку яны даюць жыццё таму чаго ніколі яшчэ не было яны так вырашылі і раптам усе зразумелі што беларусь гэта дзяржава і што інакш яно і не мусіла быць цуд нараджэння нагадвае казку тата карла стругаў бервяно і раптам яно загаварыла нездарма дзень стварэння ў кожнай краіне самае дарагое свята аднак вось дзіця нарадзілася і яго ўжо можна забраць у маткі а прыходаваць у камуну будзённа і без стрэсаў без болю і радасці перайменаваць з гэтага моманту яно псср яшчэ адна савецкая рэспубліка якая зразумела ніколі б не нарадзілася ў штабах кнорына і мяснікяна дзе ўсяляк змагаліся з ідэяй самастойнасці беларусі падобнае да парадзішанага хвалявання назіралася і ў девяносто першым калі верховны савет абвяшчаў суверэнітэт таксама ж для большасці было стрэсам якая там краіна беларусь і таксама нарадзілі амаль што ад страху а гадаваць узяліся іншыя без болю і радасці і таксама стваральнікі апынуліся хто у апале а хто ў эміграцыі чамусьці не шанцуе ў нас парадзіхам магчыма наступнае пакаленне ўжо не будзе так неабачліва нараджаць ты і ідэя незалежнасці павінна выклікаць меней стрэсу ў народзе як ніяк грамадзяне рэспублікі беларусь і пашпарты маем сапраўдныя партыйная бсср так ці інакш была выяўленнем нейкай часткі або хваробай у целе бнр якая патэнцыйна ўключала ў сябе і такое таму бсср мінулася як падлеткавае скажэнне а бнр застаецца і больш прыцягвае да сябе ўвагу ў будучыні чым у мінуўшчыне гэтаксама мінецца і цяперашняе скажэнне бо як той казаў так жыць нельга прызнацца я нямоцна веру тым хто сёння кажа пра дыктатуру ў беларусі або заклікае яе або ад яе папярэджвае што ў выніку адно і тое я разумею спакутаванасці тых і тых па элементарным парадку стомленасць хаатычным бытам тое што сёння пануе ў беларусі пакуль яшчэ можна назваць глупствам палітычным анальфабетызмам экстрапаляцыі калгасных парадкаў на цэлую краіну Таму жыць і дзеяць просто нязручна нязручна без грошай нязручна і з грашыма з залатымі рукамі і з тымі што растуць з аднаго месца з сувязямі і без іх не кепска або як інакш а просто нязручна адна моя знаёмая кажа што кожны дзень вырываецца з працы каб набыць у краме клінковы сыр пакуль не разабралі я пытаюся а чаму сыру не завозяць болей падумаўшы яна кажа бо шмат вывозяць за мяжу добра кажу у завода ёсць шанец прадаваць болей прадукцыі яна распавядае што рагачоўскі камбінат які завозіць гэты сыр у менск і на палову не загружаны сыравінай у чым прычына наступны аргумент па-за спрэчкай чарнобыль адзінае што мне карціць прыгадаць гэта звычайную віленскую краму дзе заўсёды ёсць пяць відаў клінковага сыру з пяці камбінатаў раскіданых па ўсёй літве і людзі ўжо паспелі забыць што значыць разабралі але я не кажу пра гэта бо ведаю што бараніць сучасную беларускую эканоміку маёй знаёмай нязручна сёння на бацькаўшчыне няма ніводнай сферы ніводнае месца дзе б усё не было наадварот ось крытычная маса гэтых нязручнасцяў і змушае крытыкаў рэжыму казаць пра дыктатуру наракаючы на яе яны яе клічуць хто б гэта ўзяў ты смёў з зямлі ўсе тыя нязручнасці і ўсталяваў нармальны парадак а паколькі безалабернасць пранікла ў самую душу электарату без сілавых метадаў усталяваць парадак не ўяўляецца магчымым усе мірныя парламенцкія спосабы пераспрабаваныя і ні да чаго не прывялі аднак і асілка на далеглядзе не прадбачыцца немца з гумай не відаць відаць расійскі капітал але ён прыходзіць зусім не дзеля парадку як ні круціў беларусаў засталася толькі адна апошняя свая ідэя уладкавання краіны двадцать пят сакавіка гэтай ідэі споўніцца восемьдесят гадоў яшчэ одно гістарычнае параўнанне бнр і бсср якая з іх большая рэальнасць першая не праіснавала і году другая семьдесят гадоў другая памерла першая працяглае хваляваць уяўленне ўсё новых генерацыяў беларусаў але вось крытэрый якая з іх якую нарадзіла культуру першая калі і займалася агітпропам дык толькі павернутым да ўласных каштоўнасцяў вершыкі пра сакавік беларускія дзеткі будуць чытаць заўсёды а вось пра дзядулю леніна і партбілет давядзецца забыць беларуская савецкая культура за семьдесят гадоў вычарпала сябе дарэшты яе смерць гэта яе дыскваліфікацыя таму што сапраўдная культура не памірае ніколі найлепшыя творы клясыкаў якія жылі і працавалі ў кантэксце бнр звернутыя да вечнага і да свайго найлепшыя творы клясыкаў сацрэалізму апяваюць крамлёўскія зоры і забытых культурных герояў савецкай пары сёння гэткія каштоўнасці ўжо не культывуюцца і парахнеюць на ўскрайку гістарычнага шляху нас по-ранейшаму вабіць за далягляд крона зялёнага дуба і вострая брама с барельефом старажытнай пагоні. У даваеннай віленскай газеце беларускі дзень ёсць верш пра чырвоныя дні календара. Урэшце кожны выбірае сваю. Аўтар беларускага нацыянальнага гімну макар краўцоў адказвае сваім апанентам. Верш называецца майму сынедрыёну. Вось толькі тры страфы. Ой дзеячы, ой галубочкі, багаты ж вами родны край. Вы спрытна верыце, браточкі, той у кастрычнік, гэты ў май. Пакіньце мне спакой без славы, яе ад вас я не хачу. Пішу сабе дзеля забавы, за плёткі жартам заплачу. Бо тым душа мая і багата, што ў сэрцы ёсць шчаслівы лёс. Дзень дабравешчання мне свята. Народ распяты мой Христос. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел Сергій Харэўскі і зміцер Бартосік. Прадюсер у празе Сергій Шупа. Аўтар і вядучы перадачы, галоўны рэдактар газеты наша ніва Сергей Тубавец. Вострая брама на хвалях радыёвабода кожную нядзелю з паўторам у сераду. Thank you.